Menane, osanda baratz gurekin, egunon? Bai, egunon uh, eta entzule guziak. Amarnaka urtez, Euskarazko edabideetan lanean aizanik, Ricardo Arregi iren ohorezko saria eman dautzute menane, eta preseski, zuk zure ibilbidea iruleiko irratia abiatu zenuen. Bai, hori, eh, hor, uh, larugoita bian, hor, uh, eh, guri irratia sortu zen, iruleiko irratia, Eta nik egia basen afartara izanez, ba iruleko irratiratu jubildu nintzela. Eta uste dut ni bezala initzek gehan irratia ko lan bat edo irratia zer zen entzuteaz aparte ez ginakien, eta hor, be, reiten dena ariz ikasten dela, eta hasi ginen bakoitzak gure emankizun batzuen egiten, eta nik hartu nuen eh, hasieratik astelen eh, asteri hortako eh, txanda edo parte hori, hmm. bo hasieran pixka bat kalaka moduan ez deu santolaturik, eta emeki emeki hasi nintzen emankizun baten egiten, uh, ez da musik eta ondotik uh, eskuali ratietan hartu zena eta ordean zer diosu izenarekin segitu nuena. Mhm. Hor, iruleiko irratian hasi zinerarik, hartu zinen, zoin importantea izan daitekeen edabide bat Euskararen bizi berritzeko? Bai, laster hoartu ginen, zeren emeki-emeki eh, jendek eskuali irratiak eta iruleiko irratian zuten zuten, hurbiltasun bat bazen, gure berrietan, beraz jendia biziki interesatua zen, zer zen aipatua eta zer gertatzen zen beren, beren xokoetan. Beraz, uh, frango fite oiarzunak tipiak dira gure erriak, beraz, uh, karrikan enezak erran, gehiago plazetan gure <laughs> errietan karrika guti direlakotz, uh, jendia mintzatzen zen, gero, ah, hori intzundu, tatzo edo hori janduzu, don zumaita izadoz, zumaita dizkontra, mm bazen hurbiltasun hori hor sendizen, biziki azkaja. Eta uste duzu gaur egun ere hurbiltasun horrek baduela funtzio importante bat edabideetan Ipar Euskal Herri edo gauzak aldatu dira pixkat? Uste dut importantzia hurbiltasunarena beti hor dela zeren uh, normala da lehenik bakoitzak nahi dugu jakin gure etxent gertatzen den Gero gaur uh, nik dira gehiago sare soziala hainiz bat dira Hmm. Berriak biziki laster entzuten ditugu gure eskuko telefonoekin. Berbada ez dugu beti aski demora emaiten pausatzeko, berri horren zer eranaia jakiteko edo mamia zer den, mundu aldatu da eta Euskal Herria ere aldatu da horrekin. Gero berdin entzunak direa irratiak uste dut baietz, zeren beti baita be jakin goizetan ze pasatu den eh, gure xokoetan, baina gauzak aldatu dira beste manera batez ere aktualitatea ere mana baita, enetzat arteka sobera fite eta bereziki entzun ikuseko prentsak edo edabidek hori ondorioztatzen dute, paperak emaiten du ala ere, uh, irakurtzen duzu, etxentzira edo ostatu batean, mekafe batean edaten edo, berriz etortzen altzira irakurzerat, beste pausu bat emaite du idatzizko prentsaka. Mhm. Eta preseski, eh, prentsa idatzian ari izan zira azken hamarkada hauetan, herria aldizkarian, nola abiatu zenuen zuri bilbidea herrian? Dean errian, nik uh, peio eh, lan egiten zuena erretretarat abian zela eta, ba, etorri zen, ea eh, intesatuan intzanez, herrian lan egitea. Eta bon, pixka bat gogoetat turik pari ginuen, be, zergatik ez, eh, be, irrian eh, lan egin. Egeran enuen bateo idura uh, eh, idatziko prentsan, nik ahoskoan nahi nintzen, eta hori hartu niz bilan ahun desberdinak direla, uh, irratian galdera pausatzen da eta erantzuna emaiten da eta abian da, aldiz idatzean galdera berda berriz, eh, erantzuna barkatu, berda berriz paper batean pausatu eta publikatu hain zinere berriz idakurri. Uh, eh. beraz, bi mundu desberdin tira, nik intesantak hausitzen dut uh, paperezkoak eta gu gainerat astekari bat izan ez demora bat emaiten du ongi pausatzea uh, eh, erran nahia. Ez dakit beti ongi gina den, baina beden hori al, biditzen du. Herria aldizkaria nondik heldu da, gaur egun nonda, eta hemen dikurte batzutara non izanen da menane. Odean egia da egiko astekari edo eskual astekari zahenetarik bat, hori behar da laike azpimagatu, zeren uh, urtez urtez behoita bostetik gaur egun arte, esku zesku eh, persona batzuek hartu dute eta segitu erria astekariaren eh, ere maiten eta agertzen. erriaren egora gaur egun eh, mila bosteun, mila seumat arpide duen ditugu. Gehien bat uh, erran ezake ustaritzik ustaritzetik barkatu barnekaldeat, lapurdi barnekalde basen afarroa, gehiengo handi bat, gero ego lapurdin ere baditugu, Kostalde hortan, eh, jaiten den BAB eskualde hortan gutiago, baina hori ere adierazgarri da gaurko mm. egoera, eskolaren egoerarekin gune batean gehiago mintzatu eta alainan erria gehiago irakurria da. Eta diasporan, arzen da bereziki Ipar Amerikan hor badira eh, hemen sortuak, Hara joanak bizitzerat eta beti danik uh, herriari atxikiak direnak eta arpidezak arzen dituztenak bai. uh, <laughs> paperezko prentsak hori du erriaz apartere orokorki, gaur egun bada gogoetatzeko, biharko erronkak zer izain dira, papirak segituko du edo ez, Nik espero dut baiet zeren uh, eh, eskualijatiek emaiten duten birria eta eh, irriak emaiten duen birria berdina bari madare nahel hi ala ez ez da berdin tratatua. Eta mm -hmm. biek izan behar dute, fontzio hori behar behar ezko da, eta paperezko eskualazko prentsak behar du izan urtarako, baina ere, beste nez egumatez, idatziak eskaraz, ez dira gehiago agertuko mm -hmm. uh, eh, ahoskoan eta entzun ikusikoan ari bagira bakarrika. Eta gerora begira, herrialdizkariak zuin urratxe egin beharko ditu, digitalizaziora edo numerizaziora joko du? Bauden hor, biziki aula gira, bo lehenik uh, berda eh, errian bi langile gira, bat eh, Pablo administrazioa zardulatzen dena, arpidetzaz eta horiek, mhm eta ni kazetararitzaz, beraz, eh, bi persona izanez ahulgira xare sozial xailortan, zeren hor, enetzat beste ofizio bada, mm. kazetararitzako beste ofizio bat, demorak duena, reaktiboa izan berda, uh, eh, berda irregularki egunean zehar, uh, be, edabide horren izenean zerbait agertu, guk hor aulizia handi handi bat du erriak, piskat, hortan egan ezake moda xarrikoa gela edo mm. tradizionalak, eta hori buruz egia gogoeta batzuk eh, herria asiada ere maiten nola garatu mundu zabal mm. ezin kontrolaztu kurden hori. <laughs> Kampaina hori nola garatuko da, zein epetan eta zein helbururekin bereziki erran dute zenbat arpidetza behar herriak bizirauteko edo... Bizirauteko enetako bimilako bat behar lituzke, hor uh, eh, efen, sh, bizitzeko modu hori beden bimilako bat arpidedun eh, behar lituzke, eta hortarako hor sei hilabeteko epe bat izain da, baina eh, hor laster aurkeztuko duguna, administrazioen kontseiloak aurkeztuko duen kampaina hori, eskualera konde publikoarekin eh, ere manen dugunan hori. Mhm. Eta ez dugu azten, eh? Ricardo, arregi saria irabazi duzu, menane, eh, zure ibilbidea horatu nahi izan dute horrela, zuretzat ze balio du xarionek edo zera erran nahi du? Bo, lehenik biziki sorpresaz hartu dut andoenetik deitu dutelarik, zeren izan bat ere behar. Ni personalki, niz baitez pada xare, xari ema teoriekin eh, bat torzen den hor eh, beti iten dut zenako horrek ukaiten du eta be, ez beste batek. Bon, gero, egia beti placer egiten da, eh, zuk uh, ere lan hori ezagutua izan dadin, baina gehiago keskatzen hau ez painiz baitez bada <laughs> eh, lehen leho horietan eh, jartzen diren horien taik ordean, bo hala, dut, eskerzeko, eskertuko ditut, baina eh, hala. <laughs> Agian sari horrek ere nahi du nolabait balioan ezarri ez, herriaren, herrialdizkariaren beraren funtzioa edo? Bai, pentsatzen dut uh, harri batez bisoli, uh, ere maiten duen lana importanta dela, eta importanta dela ere eskual edabideak ere maiten eh, dugun lana, hori badakit uh, ezarriko dutala ere lehen erroan, zeren uh, kanal dude, eskoali irratiak, herriak, azeta info eta uh, hitzak ere dugun lana man komun hori, importanta da gaur egun ipar eskualerian Eh, beste prentsa handi horien onduan gu ere hor girela, publiko zabal bat ide edo populazio zabal bat ide ere erakusteko zomaitzuk ez dakitere hor girela, eta hortarako hori ere garrantzitsua da, bai herriak ere maiten duen lana lehen lehuan ezartzea, bai eta ere eskoare da bidek egiten duguna. Mhm. Eta ipatu zuen, laster lekukoa pasako duzu, hortik aitzina, zer egiteko asma duzu? Lanean segiteko duzu, hane eta hemen? Bai, hor, normalez, ementik uh, eh, zorzi amar bat buruan egitretaren eskubidea badut. Ez du dudaik uh, militante izan izanei biziguzian, piskatene ADN handa, ez ban hori egiten gaizkin intaike. Uh, eh, bai, nik gainerat ez du txekulan uh, sozial, xail, hortan lan egin, eta nahi nuke, ne burua proposatu, Uh, ba behartuak diren jendekin, hor uh, batida hor gaur egun askilan, eta gero biztan dena eskoara, uh, militante hortan parte hartuko dutala bohoka horietan, erakutsi baitugu guk ere gure nortasuna, eta hemen ere maiten den aspaldiko urtetan lan hori, bohoka hori berdugu lortu egumatez irabazterat, bereziki hizkuntzaren ezagupena, Hori gaur egun joan nota lanjerian baita bai ipar bai ego Eta hori nik eh, horrek uh, emaiten naut kemena burrokatzeko, baina ere keska ez baita normal, estatu batzuek, ipaitegi eh, batzuek, eskuararen erabilpena debekatzea, iduri eta krima handi bat egiten dela, beraz, pentsatzen dut izanen dela zer egin. <laughs> beraz, gaurkoan, usu elgarrizketatzaile dena, elgarrizketatu dugu euskal <laughs> irratietan, beran, osan da baratz, esker gurekin izaitagatik, goizuntan? Bai, nik ere zuri, eta entzule guzia ersegi pixko,